Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Ježíš promluvil k farizeům a řekl, „Ja jsem světlo světa. Kdo mnie nasleduje, nebude chodzić w temnotě, ale bude mít světlo života. Farizeové namitli, ty svědčíš sam o sobie, tvé świadectwi není prawoplatne. Ježíš jim odpowiedział: I gdyż ja świadczym sam o sobie, je me świadectwi prawoplatne, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte ani odkud přicházím, ani kam jdu. Wy usuzujete po lidzku, ja nie posuzuję nikogo. że wszak ja sądzim, je mój usudek sprawny, protože nejsem sam, ale jestem ja a Otec, który mnie poslal. A we waszym zakonie przece stoi, że świadectwi dwóch osób je prawoplatne. Ja jestem to, kdo świadczy sam o sobie, a świadczy o mnie Otec, który mnie poslal. Zeptali se ho tedy, kdo je twój Otec? Ježíš odpověděl, neznáte ani mne, ani mého otce. Gdybyste znali mne, znali byste i mego Ta Tato słowa mówił u chramowych pokladnic, gdyż uczył w chramnie, a nigdo se ho nie zmocnil, protože jeszcze nie przyszła jego godzina. Słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bracia, sestry, k tomu to ostremu strzetu, którejśmy słyszeli przed chwili w Ewangeliu, w Ewangeliu między Jezisem a faryzei, dochodzi u w chromowym nadworzy Żen, gdy se nachazal chromowy poklad. Zde se wżdy o swatku stanku rozrzichali wielkie lampiony, schopne oswitić cały Jeruzalem. Ježíš se tím inspiruje a prohlašuje o sobě, já jsem světlo světa, kdo mě nasleduje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. V encyklice Lumen Fidei papež Franciszek napsal W pochańskim świecie, chladowiejcim po świetle, se ujal kult Boha Słońce, sol invictus – wzywanego przy uswitu. Aczkolwiek słońce wychazało każdy den, było zcela jasne, że nie dokaże swym świetlem prozażyć celą ludzką egzystencji. Słońce totiż naospiecuje celą realitu. Jeho papersek nie może proniknąć do stinu śmierci, gdy se ludzkie oko przed jego świtem zawira. Pro wiru we słońce říkal svatý mučedník Justin, dosud nikdo nebyl ochoten zemřít. Křesťané vědomí si velkolepého horyzontu, kterým otevřela víra, nazywali Krista prawym słońcem, które swym, swymi papierski dawa żywot. Jeziś prawi Marcie, która oplakawała śmierć swego bratra Lazara, Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slavu Boží. Kdo věří, vidí, vidí ve světle, které osvěcuje celou cestu, protože k nám přichází od zmrtvých stalého Krista jitřenky, která nezapadá. Je tedy nezbytné znovu objevit povahu světla, jež je vlastní víře, protože zhasneli tento jeho plamen pak wszechna ostatni świetla straci swój jas. Świetlo wiry ma jedyneczną powagę, no neboť dokaże osviecovať celu ludzką egzystencji. A że je to świetlo tak mocne, nie no może wychadzać z nas samotnych, ale musi przychazet z původnějšího zdroje. W posledku musi przychazet od Boha. Wira se rodzi ze setkani z żywym Bohem – który nas bola, a zjebuje nam swoi lasku, która nas przedchazi, a na niż możemy pewnie spočinout a stawiać żywot. Bira, którą dostawamy od Boha jako nadprzyrodzony dar, je se jako świetlo na cestu, świetlo, jeż orientuje naszej cestu w czasie. Na jednej stronie występuje z minulości, jest świetlem zakladající pamięci Jezisowa żywota, którym se zjawila jeho naprosto spolehlivá láska, schopna przemoci smrt. Ponieważ Chrystus wstał z mrtwych, a tachne nas za smrt, je wira současně świetlem, które przychodzi z budoucnosti, a otewira przed nami wielkie horyzonty. Jeśli że nie uwierzyte, nie porozumite, tak to są przełożone słowa proroka Izajasza, krali Achazowi. Tím sposobem způsobem se stala středem víry otázka poznání pravdy. Člověk potřebuje poznání, potřebuje pravdu, protože bez ní neobstojí, nejde vpřed. Víra bez pravdy nespasí, nie da našim krokom bezpečí. Zostawa jen krasną pohádkou, projekcji naszych tużeb po szczęści, ničím, co nas pocieszy jen do temiry, míry, v jaké chceme klamat sami sobie. A nebo je redukowana na krasny cit, który ucieszy a zagrzeje, ale je podroben nam naszej duszy, rozmanitości dob, a na niej schopen byt w żywocie stalą oporą. Bratrze, sestry, proto by wstawała otaska smyslu ludzkiej egzystencji jak dosáhnout identity sám se sebou a se svým světem. Strata otázky po smyslu by byla człowieka. lidskosti člověka. Abychom vůbec mohli lidsky žít, musíme předpokládat nějaký smysl života. Důvěra v absolutní smysl může být smysluplná jedině tehdy, jeli Bůh, protože je twórcem skuteczności. Absolutní smysl możemy przyjmować jen na sposób nadzieje. Alternatywą by moglo być jen zoufalství a sebevražda nebo absolutní lchostejnost. Jezme, pijmy, stejně zemřeme. Milowani, człowiek żyje we wstazich, a jak dobry bude jeho život. Zawisi na tom, zdaj są w porządku jeho důležité zakladni wstachy. Tedy k otci, matce, bratrom, sestram a tak dalej. Żadny z wstachów, wszak nie nebude sprawny, neni li prawdziwy ten první k Bohu. Papież Benedikt XVI e, jedną rzekł, dnes możemy dobrze pozorować, jak neradosnym se stal svět bez Boga. Wielka radost wznika proto, że egzystuje wielka laska, a to je stierzejni wypowiedź wiry. Ty si stale milowan. Amén.